Արցախի խորհրդարանն լայնում է միջխորհրդարանական համագործակցությունը։ ԱՄՆ-ում Արցախի ներկայացուցիչը ելույթ է ունեցել Նյու Յորքի հայկական եկեղեցում տեղի ունեցած միջոցառմանը։ Արցախի ներգրավումը բանակցություններին մարտավարական խնդիր է։ 2018 թվականին Կովսականում վերակառուցվելու է բազմաբնակարան շենք։ Կայացել է Վարդգես Բաղարյանի ավո վերահրատարակված գրքի շնորհանդեսը։ Հադրութում վարվել են գլխավոր տոնածառի լույսերը։ Հենրիխ Մխիթարյանն 8-րդ անգամ ճանաչվել է Հայաստանի լավագույն ֆուտբոլիստ։ Այժմ այս եւ իր իրադարձությունների մասին մանրամասն։ մասին, Դեկտեմբերի 17-ից 23-ն ընկած ժամանակահատվածում Արցախա-ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում հարաբերական հանգիստ օպերատիվ իրադրությունը մնացել է անփոփոխ։ Նշված ժամանակահատվածում հակառակորդը հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է շուրջ 200 անգամ հայ դիրքապահների ուղությամբ արձակելով ավելի քան 1600 կրակոց։ Ինչպես հայտնել են Արցախի պաշտպանության նախարարության մամլոցարայությունից, պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը հիմնականում ձեռնպահ են մնացել պատասխանատվողությունների կողմից եւ շարունակել վստահորեն իրականացնել իրենց արժեվ դրված մարտական խնդիրը։ Արցախի նախագահ Բակո Սահակյանը ստորագրել է համանդրական դատավարության մասին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության զինանշանի մասին, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրներգի մասին, Լեռնային Ղարաբաղի Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության դրոշի մասին, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին, պետական կենսաթոշակների մասին, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին եւ պետական պաշտոններ զբաղեցրած անձանց սոցիալական երաշխիքների մասին, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին Արցախի Հանրապետության օրենքները։ Դեկտեմբերի 22-ին ազգային ժողովում հրապարակվել են Բելգիայի թակավորության Ֆլանդրիայի խորհրդարանի հետ բարեկամության խումբ ստեղծելու մասին եւ Բելգիայի ֆրանսախոս օրենսդիրների, գիտական ու հասարակական ոլորտների ներկայացուցիչների հետ բարեկամության շրջանակ ստեղծելու մասին հրճակագրերը։ Անդրադառնալով Բելգիայի տարբեր մակարդակների խորհրդարանականների, հասարակական գիտական ոլորտների ներկայացուցիչների հետ Արցախի խորհրդարանի ունեցած հարաբերություններին եւ մատնանշելով 2015 թվականի թվականից ակտիվացած փոխադարձ այցերը ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանն ընդգծել է, որ համագործակցության արկա մակարդակը թույլ է տալիս դրանք կազմակերպված հիմքերի վրա դնել, հաշվի առնելով այս տարվա հոկտեմբերին Արցախի հանրապետության նախագահի Բելգիա կատարած այցի արդյունքները։ Խորհրդարանի ղեկավարը ներկայացրել է բարեկամության խմբի եւ շրջանակի կազմերը, որոնք ձևավորվել են ազգային ժողովի բոլոր խմբակցությունների մասնակցությամբ։ Նյու Յորքի Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցու ընդունելությունների սրահում Արցախին նվիրված միջոցառմանը ելույթով հանդես է եկել ԱՄՆ-ում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության մշտական ներկայացուցիչ Ռոբերտ Ավետիսյանը։ Նա անդրադարձել է այս տարի Արցախում տեղի ունեցած քաղաքական եւ տնտեսական իրադարձություններին, ինչպես նաեւ Ղարաբաղ-ադրբեջանական հակամարտության կարգավորման ներկայիս իրավիճակին։ Անշնորհակալ գործ է կանխատեսումներ անել Ղարաբաղյան հակամարտության ղեկավարման գործընթացի մասին, երբ ունես անշնորհակալ հակառակորդ։ Այս մասին ասել է Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանը։ Գուցե ավելի հեշտ է այս պարագայում կանխատեսումներ անել, թե 2018 թվականին ֆուտբոլի աշխարհի առաջնությունում ով կհրճակվի չեմպիոն, քան կանխատեսել Իլհամ Ալիևի քաղաքական վարքագիծը։ Այո, ցավոք Արցախյան հակամարտության կարգավորման գործընթացը շատ է կախված անձից, որովհետև միջազգային ինստիտուտները դեռ չեն անցել այդ Ռուբիկոնը, որ Ադրբեջանին պարտադրեն պայմանավորվածությունները կատարել, խաղաղություն հաստատել։ Ադրբեջանն օգտվում է դրանից եւ արտաքին ու ներքին լսարանների համար տարբեր ու միմյանցից հակասող ուղերձներ է հղում, ասել է Արմեն Աշոտյանը։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի դաշնակցության խմբակցության քարտուղար Աղվան Վարդանյանն անդրադառնալով Արցախյան հիմնահարցին նշել է, որ Հայաստանի դիրքորոշումը շատ հստակ է։ Մինչև չլինեն վստահության մտնոլորտի ձևավորման նախնական քայլեր, ինչը ենթադրում է հետաքննական մեխանիզմներ, յուրաքանչյուր դեպքի հետ կապված ուսումնասիրություն գնահատական, մինչև կրակոցները դիվերսիաները չդադարեն, անիմաստ է խոսել բանակցային խնդիրների մասին, ասել է նա։ Ըստ Վարդանյանի հայկական այս մոտեցումը միջազգային միջազգայնորեն շատ ավելի մեծ ընկալում ունի միջազգային կառույցների եւ հայկական մոտեցումը, որ Արցախի հարցի հանգուցալուծումը ճունի ռազմական լուծում եւ պետք է երեք հիմնարար սկզբունքներով առաջնորդվել։ Այն է՝ ուժի կամ ուժի սպառնալիքի չկիրառման, տարածքային ամբողջականության եւ ժողովրդների ազատիք որոշման իրավունքի։ Արցախը պիտի մասնակցի բանակցությունների, բայց քանի որ այսօր չկա ռեալ բանակցություն, բանակցությունները ինքնին չեն, Ուրեմն այս մասին խոսելը հիմա վաղ է։ Եվ որ կմոտենա իսկապես ռեալ բանակցությունների շրջանը եւ այս վստահության մտնորդը կձևավորվի, հնարավոր կլինի խոսել այդ մասին։ Ըստ Աղվան Վարդանյանի նախագահ Սերժ Սարգսյանն ասելով, որ հիմնահարցի լուծումը ցավոտ է լինելու, նկատի է ունեցել, որ ցավոտ լուծում է լինելու Ադրբեջանի համար։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Արցախի կառավարության եւ Քաշաթաղ բարեգործական հիմնադրամի համաֆինանսավորմամբ 2018 թվականի փետրվարից Կովսականում սկսվելու է երկհարկանի 12 բնակարանոց շենքի վերակառուցման աշխատանքներ։ Այս մասին ասել է Քաշաթաղի շրջվարչակազմի աշխատակազմի ղեկավար Դավիթ Դավթյանը։ Նրա խոսքով ներկայումս աշխատանքներ են տարվում շինարարության նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման ուղղությամբ։ Վերակառուցվող շենքի բնակարանները կտրամադրվեն նույն շինությունում ժամանակավոր ապրող 6 ընտանիքների եւ Կովսականի վերաբնակիչներին, նշել է Դավիթ Դավթյանը։ Երեկ Գրիգոր Նարեկացի համասարանի նիստերի դահլիճում տեղի ունեցավ գրող հրապարակախոս ազգային ժողովի падգամավոր Վարդգես Բաղարյանի ավո վերահրատարակված գրքի շնորհանդեսը։ Միջոցառմանը ներկա էին հեղինակի գրչընկերներ, դասախոսներ, ուսանողներ եւ հյուրեր։ Վարսիկ Հարությունյանն է պատմում։ Արցախյան պատերազմի լեգենդար զորավար Մոնթե Մելքոնյանին նվիրված ավոգիրքն առաջին անգամ տպագրվել է 1993 թվականին, նրա զոհվելուց ամիսներ հետո։ Եվ ահա գրեթե քառոր դարանց այն վերահրատարակվել է Իլրումը ներկայացնելով նաև զորահրամանատարի մասին նրա մարտական ընկերների ու մտերիմների կարծիքները։ Գրքի շնորհանդեսի մտահղացումն Արցախի գրողների միության նախագահ Վարդան Հակոբյանինն էր։ Նախաձեռնությունը այս գրքի շնորհանդեսը կազմակերպելու պատկանում է ինձ։ Ինչու՞։ Նախ այն հանգամանքը, որ վերջերս մենք նշեցինք մեր լեգենդար հերոսի 60-ամյակը, դա ինքնին բավականին խոսուն հանգամանք է։ Եվ ապա Վարգես Բաղարյանը որպես գրող, մտավորական գրիչ, արվեստագետ բավականին կարճ ժամանակում բավականին ուշացած կարողացավ իր մնայուն եւ հիմնավոր տեղը գրավել մեր գրական ընտանիքում։ Եվ ոչ միայն Արցախի, այլ հայ համահայկական հնչեղության դաշտում իր տեղը գրավեց։ Հիրավի անամփոփարտություն ես ապրում, երբ հաղորդակից ես դառնում այնպիսի լեգենդար հերոսի կյանքի ու մարտական ուղին, ինչպիսին Մոնտեմելքոնյաններ, մեր բոլորի սիրելի եւ անմոռաց ավոն։ Տակավին նրա կենթանության օրոք այդ հնարավորությունն առաջիներից մեկը մեզ ընձեռել է հերոստալարագրող Վարդգես Բաղարյանը, ով հաճախակի էր հանդիպում ավոին ու հարցազրույցներ անում նրա հետ։ Գրիգոր Նարեկացի համասարանի հայոց լեզվի եւ գրականության ամբիոնի ավագ դասախոս, բանասիրական գիտությունների թեկնածու Ամալիա Գրիգոր Գրիգորյանը երախտագիտություն հայտնեց պարոն Բաղարյանին նման հնարավորության համար։ Գիրքը բարձրարժեք երալեզու գործը հեղինակը ոչ միայն կերտել է ավոյի կենթանի կերպարը, հավերժացրել նրան, այլև կերտել է մեր ժողովրդի կերպարը, ներկայացրել մի ամբողջ ժամանակաշրջանի պատկերը։ Հեղինակը այդ ամենը ներկայացրել է առանց չափազանցությունների։ Միջոցառմանը ելույթ ունեցավ Նարեկացի համասարանի ռազմագիտության եւ ֆիզկուլտուրայի ամբիոնի վարիչ Արցախյան պատերազմի վետերան Մարտական խաչ 2-րդ աստիճանի շքանշանակիր Սարեն Աբ รา համյանը։ Վարդգես Բավարյանի ԱՎՈ գրքի շնորհանդեսի մասնակցելը եւ հատկապես ելույթ ունենալը ԱՎՕ-ի մասին ինձ հպարտությամբ է լցնում, որովհետեւ խոսքը սովորական մահկանացուի մասին չէ, այլ իր ժողովրդին ամնացորդ նվիրված իր բյուրեղյա մակրությամբ մարդկային վեհ հատկանիշներով համաժողովրդական սերվաստակազմի հերոսի մասին է որն անկրկնելի է ու ինձ համար համեմատելի չէ որևէ մարդու հետ, լինի հերոս կամ այլ բնագավառի վաստակաշատ մարդ։ Ելույթներում հիշվում ու մեծարվում էր նվիրյալ հայորդին։ Ասել է, թե հիշողությունների գծիկը բացվել է։ Բացվեց այնքան, որ ելույթ ունեցողները պատմեցին նաև նրա մանկական նախասիրությունների մասին։ Պարզվեց, որ ինչպես փոքր ժամանակ բեյսբոլի խաղի մեջ էր ավոն դիպուկ ու շիտակ նետում գնդակը, այնպես էլ կյանքի խաղի մեջ, հատկապես պատերազմի դաշտում, նա իր կռվելու ոչն ուներ, ուներ սովորեցնելու հատուկ ձիրքը։ Վարգես Բաղարյանին հաջողվել էր բացահայտել հերոսին։ Գրողի գրչակից ընկեր Մարսել Պետրոսյանը ներկայացրեց իր տպավորությունները։ Այստեղ խոսք եղավ այն մասին, որ Վարգես Բաղարյանին հաջողվել է լիարժեքորեն բացահայտել ավոյին Մոնտե Մելքումյանին։ Պատկերացրեք, իր հերթին ավոն նաև բացահայտեց Վարգես Բաղարյանին բացահայտեց միանգամայն դրական առումով։ Բացահայտեց եւ հնարավորություն ընձեռեց Վարգես Բաղարյանին, արվեստագետին իր քաղաքացիական պարտքը կատարել ժողովրդի առաջ, ընթերցողների առաջ։ Հայ ժողովրդի արժանավոր զավակը Մոնթե Մելքոնյանը Ավոն ոչ միայն քաչ զինվոր ու տաղանդավոր զորավար էր, այլև հմուտ փիլիսոփա։ Նրա յուրաքանչյուր բառ, արտահայտություն դառնում էր թևավոր խոսք։ Հեղինակը հայ ժողովրդի նվիրյալ զավակին ներկայացնում է այնպես, ինչպես նա կար։ Իմ մտքով էլ է շատ անգամ անցել, որ ընդլայնեմ գիրքը։ Վախենում եմ, որ այդ պատմածների մեջ, որ ինձ պատմում են, ինչ որ մի բան ճշմարիտ չլինի եւ խաթարվի թողներվի ասել գրքի ամբողջ հմայքը ու հետաքրքրությունը, որովհետև այդ գրքում ամեն մի բառի տակ ես հազար անգամ կարող եմ ստորագրել։ Ավելացնենք, որ գիրքը վերահրատարակվել է եռալեզու հայերեն, ռուսերեն եւ անգլերեն։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Քաշաթաղի շրջանի Մովսեսաշեն գյուղում կայացել է դպրոցի հիմնադրման 20-ամյակի նվիրված ցերեկույթ։ Հերախոսակապով հաղորդում է շրջանում էր արտահասթիկային թղթակից Զոհրա Պրկոյանը։ Ցերեկույթն սկսվեց աշակերտների բեմական խաղով։ Ընթերցվեց հրպարշակազմի ղեկավարի կարգադրությունը Մովսեսաշեն գյուղում դպրոց հիմնելու մասին։ Ներկաներեն ողջունել դպրոցի տնօրեն Քրիստինե Բալայանը։ Խոսելով իրենց համայնքի անցած երկու տասնյակից ավելի տարիների մասին, ասաց. «Ազգային հերոս Մովսես Գորգիսյանի անունով կոչվող այս գյուղում է գործում դպրոցը»։ Նշեց. «Բազը մերոսներն են մարտնչել ու ազատագրել հայոց պատմական հայրենիքի այս հատվածը։ Շատերը մարտիրոսվել եւ իրենց արյամբ սրբացրել են ողջ հայրենին»։ Շնորհավորեց մեր կամերին գալիք Սուրբ Ծննդյան եւ Ամանորի արդիվ մաղթեց նորաներ ձեռքբերումներ հաջողություններ։ Մեծ իր տաներին քրիստոսական ազնագազմին ոտորելով աշխատելու սովորել նվիրումով եւ շարունակել մարտիրոսների կիսած փողած գործ։ Դուք լսում եք լուրեր։ Հադրութի շրջվարչակազմի աշխատակազմի մշակույթի եւ երիտասարդության հարցերի բաժնի նախաձեռնությամբ Հադրութի ազատության հրապարակում 3 տեղի է ունեցել 6 մետր բարձրություն ունեցող գլխավոր տոնածառի լույսերի վարման արարողություն։ Միջոցառմանը փոքրիկների համար համերգային ծրագրով հանդես են եկել Հադրութի մշակութային օջախների սաները։ Ազատության հրապարակը վերահացվել յուրօրինակ տոնակատարության։ Thank you Ամանորի եւ Սուրբ Ծննդյան տոների արթիվ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը նախագահի նստավայրում ընդունելությանը հրավիրել զանգվածային լրատվության միջոցների ներկայացուցիչներին։ Շնորհավորական խոսքում նախագահն անդրադարձել է անցնող տարում Հայաստանի ներքին եւ արտաքին կարևորագույն քաղաքական, տնտեսական եւ մշակութային իրադարձություններին ու զանգվածային լրատվամիջոցների կողմից դրանց լուսաբանմանը։ Թուրքիայի քրդական ժողովուրդների դեմոկրատական կուսակցության падգամավոր Կարո Փայլյանն անդրադարձել է Թուրքիայի ներկայիս վիճակի եւ 1915-ի միջև զուգահեռներին։ Նա նշել է, թե իրեն զգում է ինչպես 1915 թվականին։ Թուրքիայում ներկա մտնոլորտը Թալիաթի եւ Էնվերի ստեղծած մտնոլորտի նման է։ Այն ժամանակ իշխանությունները հայերի պահանջներին ցեղասպանության պատասխան տվեցին։ 100 տարի անցել, սակայն Թուրքիայում այսօր նույն մտնոլորտն է։ Եթե իշխանության մոտ մի քիչ խելք մնացել է, պետք է դադարեցնի այս ամենը։ Հակառակ դեպքում Գորգը ոդքերի տակից կսահի, ասել է Կարոփայլյանը։ Իսրայելի քնսեթի 15-րդ նստաշրջանի падգամավոր դոկտոր Ալեքսանդր Ցինկերի խոսքով ՄԱԿ-ի գլխավոր վեհաժողովում Երուսաղեմն Իսրայելի մայրաքաղաք հայտարարելու մասին ԱՄՆ-ի որոշումը չընդունող բանաձևին Հայաստանի կողմ քվեարկությունը չի ազդի հայ-իսրայելական հարաբերությունների վրա։ Նա նշել է, որ ընդունված բանաձևը որևէ նշանակություն եւ հետևանք չի կարող ունենալ Իսրայելի համար։ Ըստ նրա, միակ բանը, որ կարող է լինել ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի որոշումը իրականություն ուղղություն դառնալն է ԱՄՆ-ի դիրքորոշման դեմ արտահայտվող երկրներին հատկացվող ֆինանսական օժանդակությունը կրճատելը։ Մարզասերների համար Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիան ամփոփել է տարվա լավագույն ֆուտբոլիստ անվանակարգում 2017 թվականի քվեարկության արդյունքները, հավաքելով 190 միավոր Հայաստանի 2017 թվականի լավագույն ֆուտբոլիստը ճանաչվել Հայաստանի ազգային հավաքականի ավակ Մանչեսթեր Յունայթեդի կիսապաշտպան Հենրիխ Մխիթարյանը, ով 8-րդ անգամ իր կարիերայի ընթացքում եւ 7-րդ անգամ անընդմեջ դարձավ Հայաստանի տարվա լավագույն ֆուտբոլիստ։ 2018 թվականի հունվարի 11-ից 23-ը Երևանում Տիգրան Պետրոսյանի անվան շախմատի տանը կանցկացվեն Հայաստանի տղամարդկանց 78-րդ եւ կանանց 73-րդ առաջնությունները։ Մրցաշարերի բացման հանդիսավոր արարողությունները տեղի կունենան հունվարի 11-ին։ Մրցաշարերում լավագույն արդյունք ցույց տված շախմատիստները կընդգրկվեն ազգային հավաքականների կազմերում։ Եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում է անպամած եղանակ, ժամանակ առ ժամանակ տեղումներ եւ առախուղ, վարկյանում 3-ից 8 առանձին շրջաներում մինչև 20-ից 25 մետր արագությամբ հարավարեմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 1-ից 4, ցերեկը 8-ից 13 աստիճան տաքություն։